La angla restos en EU. Officistoi, diplomatoi, giornalistoi, en la EU centro en Bruselo, havas comunan lingvon, la anglan. Tio ancao restos tiel post la breliro, do post kiam Britio estos for la cinta la Europan Union. Sed la lingvo tie changijos en la conferenceioi, iom post iom ec estas alia angla. La Britoi foriras. Eble. Iam. Set unu afero estas certa. Ilia lingvo restos. La angla estas en EU, cun giai dudec hoc membro statoi, iam de longe la plei grava lingvo de la institucioi la angla farigis, ciunition shatas au ne, dum la iardecoi post la dua mont milito, la lingua franca, en la mondo cae en Europo, diras la pola, e po deputitino, danuta hübner, en Bruselo. Si tie mem play of de parolas en la angla. Se oni rigardas tion, tiam la plei granda ge patra lingvo en Europo estas la russa. Rilate alla fremd lingvoi, in la homoi usas por intercomprenigio, tiam la angla estas la plei grava lingvo. Mi pensas, che estus malfacile facile argumenteble, cial ni resignu pri la angla, si diras. Cetere, la plei multe parolata che patra lingvo en EU, estas la germana. La tutunua decreto numero unu el la iaro 1958 reguligis en EU la uson de la oficialae lingvoi. Tiam estis la Franza, la Germana, la Nederlanda cae la Itala, por la ses statoi, kiwi fondis la comunumon. La angla estis alprenita nur en la jaro 1973 en la lingvaron, ciam Britio cae Irlando aligis alla Europa comunumo. Cun ciu plivastigio de la comunumo, cae poste unio, aldonigis lingvoi. Hodiau estas dudec quar. Ciu lando povas decidi pri aldono de nur unu lingvo se la Britoi foriros, tiam laupure jura considero, la Angla eligius kiel officiale lingvo. Irlando cae Malto nome decidis aldoni la Gaelan cae la Maltan, set ne la Anglan. La Europa consilantaro, cio estas la representumo de la membro statoi, povas shangi la catalogon de lingvoi, per unu vocia decido. Gis nun la consilantaro ancora un formale fixis la anglan, kiel officialen lingvon. Set tio certe ancora ocasos, opinias la epo deputitino Danuta Hübner. La exigianta presidanto de la EU-Commissiono, Jean-Claude Juncker, el Luxemburgio, cae la Franza presidento Emmanuel Macron ciam de nove pledis por la pli fortigo de la Franza lingvo en la labora ciutago de EU. Set tiui ideoi ne trafas al multe da entusiasmo ce la ne Franz parolantai cun laborantoi de la EU Commissiono cae de la Parlamento? Oficiala e laborlingvoi de la EU Commissiono restos la germana, la Franza, cae la angla. Lau indicoi de la traduca servo de la commissiono, hodiau plei multai document conceptoi estas liberatai en la angla. La angla do restos ancau post la breliro la cefa lingvo en EU. Tamen, gi shangigios. Lau itala linguisto, homoi el norda au suda Europo, kiwi parolas angle, emas usi malplida plida lingvae bildoi o la britoi mem. Au ili inventas novain lingvae bildoin, au grammaticain novigoin. Tiu modifita formo de la angla, kiu disvastigas en conferenzoi cae convenoi en Bruselo, nomigas eurish au euglish tiu motivita formo de la angla en havas nocioin kiwi ne nepre estas comprenatai en britio, set kiwi servas por bona intercomprenigio en Bruselo. Tiu tendenzo dauros. Certe jen ca jen constatigios la manco de denasculoi, kiwi iom levas la lingvan nivelon. Tiu situatio presentas chanson por esperanto, sed quancam esperanto estas principe la plei bona solvo por comuna lingvo en EU, en la practico necesas superi ancora multain obstacloin. Mancas lingva practico. Ni besonas pli da altnivela parolado en esperanto, pri temoi, kiwi rilatas alla vivo, cae la problemoi de la homoi hodiau en Europo, cae en la mondo.